Black Broadcast. E allora ci siamo, come tutti i mercoledì, questo è Port Royal Fire upon Babylon in Session. Questa sera abbiamo anche Ciava direttamente. Ciao bello, ciao a tutti, ciao a tutti. Yo cantero a la radio, te daré y remedio per poterti accorgere. i soliti cliché Non troppo semplice, non troppo difficile Che mi parli di te Voglio una musica dinamica Perché la vita non è statica Voglio per me un suono che Abbia dentro il tuo sapore In quale musica ti riconosci, te lo chiedi mai Quale suono fa da sottofondo ai giorni tuoi che sei, non scordarti mai. Io ad esempio ho giurato a me stesso che io canterò alla radio e ti darò il rimedio per poterti accorgere di pensarmi un questa è la solita sigla. Un suono dalla radio che mi dica cose che non so. Da un po' di tempo a questa parte. Con il tuo battito. Rigiotti col suono crescente. Voglio una musica dinamica perché la vita non è statica. Voglio per me un suono che mi racconti come sei speciale. Quale musica ti riconosci, te lo chiedi mai? quale suono fa da sottofondo ai giorni tuoi quel che ascolti è quello che sei non scordartelo mai io ad esempio ho giurato a me stesso che acqua e vento. La pianura dei sette fratelli si sente. Paura. No. I gang. La stella. Questo è Port Royal. Della pianura. Avevano una falce e mani grandi da contadini. E prima di no, no. dormire. Vai, saluta. sette come le note, una canzone gli canterò. e pioggia e neve e gelo e vola e fuoco insieme al vino e vanno via il pensiero Quadro. insieme al fumo su per il cammino avevano un granaio e il passo a tempo di chi sa ballare di chi per la vita prende il suo amore sì. e lo sa sì. portare sì. sette fratelli sette di pane e miele a chi li do non li darò alla guerra, all'uomo nero, non li darò tuono, non c'è perdono per quella notte che gli squadristi vennero e via li portarono coi calci e le botte. Avevano un saluto e degli abbracci, quello più forte. Proviamo. Avevano lo sguardo, quello di chi va incontro alla sorte. Sette figlioli, sette sette fratelli a chi li do. Ci disse la pianura, questi miei figli mai li scorderò. Sette uomini, sette, sette ferite e sette solchi. Ci disse la pianura, i figli di Alcide non sono mai morti pianura, da Vallere ai Campi Rossi. Noi ci passammo un giorno e in mezzo alla nebbia. Facciamo una cosa rivoluzionaria. Commossi. Non utilizziamo il eh, PC, ma andiamo direttamente da voce. E se dovrebbe sentire. Salutare anche ad essere qui stasera. Io vi abbraccio, sono Java e ascolteremo un paio di brani miei e niente, faremo due chiacchiere. Grazie per la inutile dire che dovevamo partire assolutamente così, 28 dicembre, l'anniversario dell'uccisione dei sette fratelli cervi, ma cominciamo, avete già sentito Java che sarà ospite questa sera live, anche con tutti i problemi che, che abbiamo, ma cominciamo comunque con eh, il tributo Joe Mersa Marley, nipote di Bob, figlio di Steven, ci ha lasciato purtroppo questa notte, 31 anni, lo vogliamo ricordare così con la sua musica e partiamo da un pezzo, Yo Down, Joe Merza, Busy Signal, questo è Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. Yo, Dad, I grade herb in my chala water, take a draw, then me up and laugh, <laughs> hee ha ha ha Man, I lead us, I'm in a pala rap, and I brought views, but up up in a Panama. a Panamera, work hard for every dollar and then me share off. Yeah. Half of me get comic enough. Work hard so you know. Yo, damn, me a pray a thousand things. Just buy a piece of land for me the house and thing. Kiki. She she a me Dominican thing. Wife of the ring, that a fi me browning. Now dog, me a pray a jillion things. Ab G, why I do a million things. Drop psalms, as bombs, real giddy thing. One billion streams, get me giddy and thing. Lyrical, killy killy, silly with it and thing. Work hard, play rough, that a fi we and thing. Par with ragamuffin, gang zillion thing. Yo, one phone call, that a signal thing. Yo dog. Me a pray a thousand things. New album, me a promote and thing. Bad mind them here and get burn out and thing. Know me had like the sun was out and thing. Yo, dog. So we things stay, so we things stay, dog. So we things stay, so we things stay, dog. So the things set, so the things set. So the things set, so the things set. So we things stay, so we things stay, dog. So we things stay, so we things stay, dog. So the things set, so the things set. I saw the things set. Shout out, me a do a million things. Star at the game, Tom Brady, seven rings. Pele on the field is a Brazilian thing. Not the normal like he's a yellowian thing. Yeah, brother, high grade thing, ragamuffin, what you puffin? Chalice alone, what is stuffing? Tell them a pass with the buffin. She want the bedroom, bully, fit the toughin. Oh. And them talk, what she bluffing. Still not trust the Babylon boy with the coffin. One door close, the next one tick it up in. Gorilla rise up a thing, pile on your pin. Hey, listen me voice, say hear me sing. Prayers I go to me, judge I give blessing. Step out well confident, not no guessing. Notify your next of kin, messaging we processing. Huh. Yo, there. So we things stay, so we things stay, da. So we things stay, so we things stay, da. So the things set, so the things set, so the things set, so the things set stay So we think stay, so we think stay there. So the thing set, so the thing set, I so the things. Why you say? Shout out. Now for pray a thousand things. We praise his majesty and the king of all kings. Lightning, thunder, Babylon is falling. Them can't force we and from we all in and thing. Shout out. Me a pray a jillion things. When fool catch the wise, what a brilliant thing. Let love live, not die, real resilient thing. Teach the youth them, them a queen and king. Code from a different cloth, real royalty. Me say one family, you want me royal king. Look for me royal, look for me royal skin. Get a little princess from me royal thing. Shout out. Me a pray a thousand things. New album me a promote and thing. Bad mind them here and get burn out and thing. Now me hot like if the sun was out and thing. Shout out. So we things stay, so we things stay though. So we things stay, so we things stay though. So the things set, so the things set. So the things set, so the things set. So we things stay, so we things stay though. So we things stay, so we things stay though. So the things set, so the things set. I saw the things said. Shout out. So we things stay, so we things stay though. So we think stay, so we think stay down. So the thing set, so the thing set. So the thing set, so the thing set. So we think stay, so we think stay down. So we think stay, so we think stay down. So the thing set, so the thing set. I saw the thing set. Continuiamo I'm gonna set this place on fire Rimudo Burn it down entirely Say Babylon for your time has expired Brimstone, thunder and lightning I'm gonna set this place on fire Burn it down entirely Say Babylon for your time has expired Brimstone, thunder and lightning Bust more shots than Neymar. Drop bomb, snare palm, pity car, steer arm. Babylon if you go steer palm. Kills on E-Cup, then trip on. at the church at Charleston. Assassination, marksman, party five in a female. Innocent bloodshed upon their shoulders. As the day goes, their heart goes colder. And documenting what them do up in the folder. Judgment, they are far more than the uproar. Flashing a locks, here come the rats. Fire away gash, hit them a catch. No man has having this Babylon gash. Them head full of gas, so then pass in the mark. Snap on my fingers, them gone in a flash. Anything but it be in the trash. Dust to dust and ash to ash. I'm gonna set this place on fire. Burn it down entirely. Say Babylon for your time has expired. Brimstone, thunder, and lightning. I'm gonna set this place on fire. Turn it down entirely. Say Babylon for your time has expired. Brimstone, thunder, and lightning. So me bam! them already, make them think I won't try again. Guess who? I again. Daniel out to the lion then. Comfy bun a fire pan vampire and the liar them. From who I send the other straight down to the fire them. So much trouble in the world, it's hard for people to smile again. And who can I and I depend? It's hard to even find a friend. So much I mine and there is no one to hire them. So much and to let them. get a you, to fire them. Flashing me lots, here come the rats. Highway gash, hit them a catch. No me not stop this Babylon crash. Them head full of gas and then pass with the mark. Snap on my fingers, them gone in a flash. Anything but the key in the trash. Dust to dust and ash to ash. I'm gonna set this place on fire. Burn it down entirely. Say Babylon for your time has expired. Brimstone, thunder and lightning. I'm gonna set this place on fire burn it down entirely. Say Babylon till your time has expired. Brimstone, thunder and lightning. You see that fire where we blazing. You see that fire where Cause we are step forward, we are step on Babylon, brother man. We're moving forward. I'm gonna set this place on fire. Burn it down entirely. Say Babylon for your time has expired. Brimstone, thunder, and lightning. I'm gonna set this place on fire. Burn it down entirely. Say Babylon for your time has expired. Brimstone, thunder and lightning. Set this place on fire. Continuiamo così, siamo solo al comincio, questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23. Shuraguana. was a little child, said happiness it was there a while. Then from me it went and slipped one day. Happiness come back, I say. If happiness don't come, then I've got to go looking for it. Well, when I find it here, it's what I say. Hey, in my darkness, bring me sunshine before it gets carried away. stressful nights. More time I feel like light is thicker than the might. Instead, my light must flip and them I feel alright. Well, I feel me dice on what is right that me decide. Hey, up paradise, let's chew the advice. Melodies and harmonies, them well precise. Hey, speaking from my heart and that you call insight. Only a few can open them eyes wide. We see you up is strong like the rock of Gibraltar. All this pain inside that way your fear go alter. To the most high alone, now who you fi answer. Live life with love, happiness, and laughter. And if happiness don't come, then go looking for it. Well, you'll find it here is what you say. In my darkness, bring me sunshine before it gets carried away. you abandon, he won't leave you. Not trust people where study evil. Just know I and I won't mislead you. Psalms a day will keep the devil away. Ooh yeah. Righteousness always prevails, as I would say. In my darkness, bring me sunshine before it gets carried away. Emersa Marley, che purtroppo ci ha lasciato appunto questa notte, solo 31 anni, figlio di Stephen, nipote del grande Bob. Questa era una collaborazione bellissima fatta con Kabaka e ce l'andiamo a sentire tra un pochetto già va pure live and direct, eh? Oh, no, no. Let me call my job and tell them find a replacement. Cause I made it. cause I made it. Pack my things up and I moved out the basement. Since I made it, since I made it. Told my fam pack their bags, we're going places. Pressure make diamonds, something compared to Iman. No man is an island. My island, my get my style from Telebom. It working hard, yeah. Marky, I beg your press record, yeah. Give bad mind my best regards when you hear them my Susan talking. More time when we a play the guitar and it always strikes a chord when My have to stop call the boss man. Yeah. Tell them that they need to find a replacement. Cause I'm made it, since I made it. You just coming into it? Told my fam back their backs, we're going places. Say we gone in a hurry, yeah. Get in Tell mama not to worry, Too long in the struggle, yeah. We tired of the trouble, yeah, yeah. Clear skies in the forecast. Step out of the poor class. Look how long my tour last. Them used to lock it, now them open up the door fast. Bad mind watching when the Porsche pass. Yeah so we gonna lead. Everything green like banana leaf. Tell the boss man, so we gonna leave. Tell them that they need to find a replacement. Cause I made it. Joy, you call the cars them yeah? Get these cards for these ladies right now. Since I made it, since I made it, boss. Told my fam back there. What? them I got the problem. Like if we in a real. Like if we not real. Eh. Mama not worry. Eh. Papa not worry. Eh. Like if we not real. Eh. Like if we not real. Eh. Mama not worry. Eh. Papa and worry. Remember when my young and me did get in my feelings. If you hear my music and you never did I feel it, stamp of approval, sign and receive it. The non-believers still don't believe it. Depression is a thing where hold your back, you have to leave it. Woke up this morning thinking about this evening. Call up the job, tell the boss that I'm leaving. Tell them that they need to find a replacement. Cause I made it. Cause I made it. Pack my things up and I moved out the base. Since I made it, since I made it. Told my fam pack their bags, we're going places. Cause I made it, cause I made it. Pack my things up and I moved out the basement. Since I made it, since I made it. Told my fam pack their bags, we're going places. Cause I made it. cause I made it. E allora ancora in diretta, questo è Port Royal Fire Upon Babylon. Dopo aver fatto il giusto tributo a Joe Mersa Marley che ci ha lasciato eh, giusto giusto ieri sera, Facciamo anche invece gli auguri di compleanno a Stefano Chino. Dovrebbe essere all'ascolto. Anima de- degli Arpioni, cuore de-, de Roma più o meno. E non a caso è il tranquillante nostro Valerio Mastandrea, Lele Vannoli, Arpioni. Ah. Sono tempi tenebrosi e pizzicosi la gente è tutta matta, da regà. Chi pia l'ansiolitico, chi l'antibugerotico, noi non piamo niente. E sai perché? Per tranquillante nostro è solo il vino zuppa che scende allegro giù per Gargarozzo zuppa leva Eppure se sei nero, peggio di un bagherozzo Diventi rosa e non ci pensi più È un tranquillante che se va con l'uva su papà E non si compra nella farmacia su papà Se via senza ricetta all'osteria E per la dose a piacere E per la dose te la vedi tu bene col vino. Eh? Mm-hmm. Come C'è inutile? poco da bere qua. Ho già preso la dose, a piacere. T'arrabbi? Ah, ah Sono proprio ritornati i tempi cupi, di quando si viveva in ansietà. Qua tutti sono nevrotici e puro psicastenici, noi invece non siamo niente. E sai perché? squillante nostro è solo Ermino su papà che scende allegro giù per Gargarozzo su papà eppure si sei nero peggio di un bagarozzo diventi rosa e non ci pensi più è un tranquillante che se va con l'uva su papà e non si compra né farmacia su papà seria senza ricetta l'osteria e per la dose piacere. Ah. Il sedeva, vedi tu, e tranquillante nostro è solo il vino suo papà, e scena le giù per Gargarozza suo papà, e puro si sedeva. piaceri. E per la dose te la vedi tu, ma la vedo io, mi pare di te, vediamo da Il grande Chino, nato nella Tuscia, fasciato in quel di, di Bergamo dove ha creato il Maide, dove tra l'altro Durante le, l'emergenza Covid eh, si è dato tanto e tanto da fare, al punto di andare pure con Zoro su propaganda. Io a Chino gli voglio bene e gli faccio tanti auguri. Ancora così. Si discuteva sui problemi dello Stato, s'andò a finire sulla scisci legalizzato e casa mia pareva quasi il Parlamento erano in quindici ma mi parevano cento io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano e il più ribelle mi rispose stonato e in canzonetta lui polemizzò così. Che bello, due amici, una chitarra e uno spinello e una ragazza giusta che ci sta e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello e in giro per le vie della città, le tue boccate di felicità. Oh, <laughs> opinione di io non la contate. No, dico. E che reputazione dite un po' vi fate. No. Ah. La gente giudica, voi state un po' in campana. Ma quello invece di ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con ombrello. E una ragazza giusta che ci sta. E tutto il resto che importanza casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello. Torna in cucina e tra i barattoli uno che.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 Burro Bantan, Pinchers and King Kong. It's a combination, yeah, dancehall and the people them love it. Some come with bad vibes, the people them boo it. Tell you some of them them have to run like a bullet. Tell them say the only old school can do it. In a dancehall and the people them love it. Some come with bad vibes, the people them boo it. Come in move up and make them run like a bullet. All of my move and I go and know them to move the veterans and all of my kick up and I go and know them to touch the veterans the business strong. You know for them a top out, them a bantan. But any other bantan, them a carbon. Banner wall tam grow up a Barbican. Easy pinchers, bandelier or the dan. Come in King Kong, come sing the big song. Them say the old school then do it. In a dance hall and the people fi run like a bullet. Tell them say only old school can do it. In a dance hall and the people them love it. Some come with bad vibes, the people them move it. Come in, make them know say that you have it. them say, teacher, teacher, me tell them say long time me reach ya. Real lyrics so sharper than razor. When I say them I claim me need ya. the stepping and treat based on it. Vabbè, Smash voleva fare l'auguri alla voce piangelica di reggae, eh? Ma era una stronzata, infatti si eh, stava oh, kids, I them so. How in the we bring to dance. and all boys and only school do it. In a dance hall and the people them love it. Some come with bad vibes, people them it. Tell you some of them them have to run like a bullet. Tell them only school do it soul and the people them love it. Some come with bad vibes, the people them move it. Either some of them them have to run like a bullet. Original troubling from any distance. Tell them, man a fire off for every piston. Don't try to hurt yourself it like a six pack in the end, me no risk. A lot of people in the place say them happy and glad, jumping up and down just like them get mad. Them say, Oh God, you know we love these lads. When them come a dance, them mind the it God. So the only old school can do it. In a dance hall and the people them move it. Some come with bad vibes, the people them move it. Some of them them have to run like a bullet. come with bad vibes, no people them boo it. Ladies, some of them them have to run like a bullet. All of my moving, I want know them for move the veterans. All of my moving, I want know them for move the veterans. Burrow Bantan, Pinchas, King Kong. Anytime we pass this, the sessions are for round. E allora andiamo con eh, un'altra tune per festeggiare l'unico burro che non si scioglie la mia battuta più brutta la mia battuta più brutta fatta da anni e anni e anni che non capisco perché mi si chieda anche il pull up sulla mia battuta più brutta fatta da anni e anni e questa è Atollo dei Baracca no? vabbè lo sapevo che non è proprio Atollo però comunque il 6 gennaio i Baracca festeggiano 25 anni eh magari andiamoci. running blood, man. I love where I deal it. I love where I deal it. Straight across the board. I veteran go and attack them. Them the street red. Them the road red ask them avevo fatto anche gli auguri all'unico burro che non si scioglie e ribadisco la battuta mia più brutta so vent'anni che la porto avanti ma ci tengo sempre a portarla avanti perché perché fammi i compleanni pure a mister facciamo gli auguri anche a mister Vegas we are blessed yes I just the blessing I just the blessing another God blessing. Well, more blessing. Adopt the blessing. Adopt the blessing. Them can't stop me. I am blessed. I am say me praise God. Straight. Make money. Straight. Money haters. Straight. Bun bad mind. Straight. God knows say me. Straight. Me love woman. Straight. Me father him. Straight. That's why me born. Straight. enough of them a try stop me, me fly past them straight. Only of them a wicked, so what them in a rate. You know them one box the little food from me plate, but I got over devil a hell for them straight. I am blessed. I am blessed every day. watch over me. So when the wicked rise, judgment feed them. For ten years, me I make it. Someday I had to sit down, but me a tour. Hands up from you, now bow stand. Well, I make me big up me friend them. Live up your rhythm, it have a prayer. Irish and chin, no worry, everything straight. See, I am blessed. I am blessed. Money, money haters, man bad mind. God knows me, me love woman, me father him. That's why me born. Enough of them a try stop me, me fly past them straight. One heap of them a wicked, so of them in a rate. You know them one box the little food from me plate, but I got over devil a hell for them straight. I am blessed. I am blessed. tambourine and praise the Almighty Father. All God fearing people, let's go. Yeah. Hey, hey. Everybody shake up your tambourine and praise the Lord. You know, see a new year, them can't stop you. Father God love you and him now begot you. Tell you hypocrite them to stop from what you. Man, them own a business and stop from chat you. You know, see them nice tell a tumble down. Last year I hype up, now they mumble down. But we solid like a rock, we not crumble down. Who know what me, I sing a Kirk, I beat the jump, jump. Up day, up day, up day, up day, up day, up day. Shake your tambourine and praise the Lord. for fit and bad mind. They can't stop you in a revival time. Everybody shake up your tambourine and praise the Lord. Everybody, oh, Non si poteva tagliare l'ultimo pezzo, l'ultima parte di questa ciona. I am blessed, we are blessed. Grazie a Smash che sta qui con me, a Osce che sta di ritorno da Napoli, a Java, ospite in studio, a Nur che ci ospita piano piano continuiamo. Stasera io gli ho detto a Giava, prima di, di venire in radio, gli ho chiesto, senti un po', ma eh, mi dici anche due o tre tune e poi le, le, passiamo e le commentiamo insieme. Ce n'era una già in scaletta perché appunto è stato anche il compleanno di Judy Mowat eh, pochi giorni fa. Questo pezzo era già in scaletta, intanto richiediamo un saluto a Java così capiamo anche come se sentimo, quanto se sentimo. Eccoci, e tanti auguri Judy Mowat, veramente, veramente tanti bracci, abbracci e bracci da Roma. Più bracci. Più bracci che bracci. Che più bracci <laughs> se sentimo. <laughs> Judy Mowat, Black Woman. E poi ci andiamo a scoprire il nuovo singolo di Java. allora ci siamo, andiamo con eh, la prima ospite dal, dal vivo, eh, nell'ultima puntata de, dell'anno, tra l'altro, di Port Royal. Presentiamo Buoni o Cattivi, parla di quanto e di come sia riduttivo incasellare l'essere umano in un giudizio. Giava, tu hai mai capito se siamo buoni o cattivi? Ma io penso che siamo duali, Penso che la cattiveria in realtà non esista realmente come entità. Penso che la cattiveria sia deriva- la derivazione di azioni più che altro, perché al- ciò che muove questo tipo di azioni, le azioni cattive, chiamiamole gravi o meno gravi, secondo me è, un- è solo un disagio, grande e piccolo che sia. Siamo solo disagiati quando provochiamo qualcosa che può essere etichettato come cattivo, ecco. Poi un po' infantile come, diciamo, come buoni o cattivi, la vedevo più come quando sei piccolo, no? E, e, è da lì che parte questa domanda, che mi ha, diciamo, mi ha accompagnata per tanti anni. E poi ho capito, perché in realtà la cattiva ero anch'io. <laughs> e, quindi, e, quindi, ho detto, oh, eh, insomma, eh, insomma, ecco, cioè dove mi giravo potevo sembrare cattiva io o al contrario cattivo qualcun altro che agli occhi di un altro non era. E quindi la domanda poi non c'era più, non c'è più buoni o cattivi, ma ci siamo noi, esseri umani, che abbiamo dolore e magari affrontarlo, quel dolore, affrontare quel disagio eh, invece di controllarlo o rinchiuderlo anche in una gabbia, anche parlando di galera magari, eh, ecco, quello secondo me è sbagliato, bisognerebbe affrontarlo, affrontarlo e basta, il dolore, dico, la sofferenza, il disagio. E speriamo pure una volta affrontato trovare un modo per eh, superarlo, diciamo, no? Anche parlavi di, di persone recluse. Mh, mm, ci sarebbero tante cose, tante cose da dire. Eh, inutile ricordare a tutte e a tutti l'iniziativa che ci sarà come ogni primo dell'anno eh, sotto il carcere delle Rebibbia, proprio per dare un messaggio a, a tanti compagni, compagne e comunque persone che stanno eh, rinchiuse magari anche ingiustamente. C'è stata la notizia di questi giorni di ragazzi che sono scappati da, dal Beccaria a Milano. E, mh, mm, quattro li hanno ripresi, tre sono tornati di loro mm, spontanea volontà. Beccaria è un carcere che da 25 anni non ha un direttore, che da 20 anni ha i lavori in corso. Madonna e si stanno a preoccupare di, di, gente, oltre al fatto che comunque anche nel minorire, eh, questo poi non vorrei fare troppo momento, momento rosa, <laughs> però mi hai preso, preso no, no, ma è così. Eh. Eh, prima di presentare appunto buoni o cattivi, buoni o cattivi non, non ci stanno perché eh, le, le stesse guardie carcerarie se fanno gli anni in carcere da innocenti, così come molte persone che stanno dall'altra parte de- delle sbarre. La situazione delle carceri in Italia è una cosa Disastro. proprio Disastro. vergognosa, sì. vergognosa e bisognerebbe parlarne un po' di più anche di, di questa cosa. E, ehm, appunto, vedi, ci preoccupavamo che non avevamo eh, di cose sa, da dire, sa cosa da dire. Eh, ci andiamo a sentire il nuovo singolo. Dai. Buoni o cattivi, Grazie. Madhouse Band, se non sbaglio la produzione. Sì. Red Gold and Green. Eh, torniamo poi a Grazie anche Bruno, a Bruno Avramo. Eh, dove ho registrato il pezzo. Vabbè, ah, certo, a casa del Bruno. <laughs> a casa Bruno, del Bruno. Bruno Gramo, lo salutiamo, Buona sicuramente, sicuramente sarà all'ascolto, se non sbaglio c'erano anche i radici oggi a registrare Dai. a casa di Bruno. E... <laughs> e se eh, troviamo tutti a casa di Bruno. <laughs> quando mi pare, quando mi pare, quella sera a casa di Bruno. Comunque, buoni o cattivi, Java. Questo è Port Royale, eh? solito stile, solito mood. dentro te e mi fa impazzire. Spezzerò le catene del dolore, getterò i miei occhi sulla nostra libertà, parlerò con la gente che sa amare, onorando il mai. L'importante resta rispettarti e conta non violare l'altro mai. Ma come si fa ad amarsi ancora un po' quando il sole brucia sulla pelle già da un po'? gente come noi. Il treno sta passando, io non so se tornerà a saltarci su insieme alla tua libertà. ci puoi contare. Questo appunto era il eh, nuovo singolo di Java, Buoni o Cattivi, Madhouse Band, eh, eh, la, la produzione del Riddim, eh, Red Golden Green eh, che la promuove. Tra un pochetto ci sentiamo anche gli altri pezzi che, che ci ha mandato il buon vecchio Virtus che salutiamo. Ringraziamo anche eh, Boofer. Ciao, Red Boofer. Golden Green Io direi proprio di sì. Facciamo un ripassino. di Inesorabile che è uscito l'8 giugno eh, di quest'anno, ancora per poco quest'anno, e, e che mm, eh, anche quello parla di una grande dualità che noi viviamo però un po' schizofrenica, quella di una realtà cruda come i, la storia di migranti e di persone che cercano di vivere, di trovare un modo per vivere una vita piena, una vita serena, almeno il possibile, più possibile, e noi che siamo nati dalla parte giusta, tra virgolette, del mondo e... Più e, che giusta, sì, era tra questo... fortunata. fortunata, sì. Eh. Fortunata e che... Certo, potevamo diciamo, nascere figli dei miri in Qatar. Eh, vabbè, però... Però avremmo pagato un altro... Eh, scatto Diciamo che ci possiamo stare qua. Mm. Ma c'è- sì, benissimo. Io personalmente tante, eh, è difficile sentire e viversi, diciamo, la realtà di- delle storie di- degli altri che, che vivono la loro vita e un pezzo della loro vita buttata, già vero, catapultata in mare per salvare il salvabile, qualsiasi cosa eh, è sempre più bella di, di, quello che lasciano, qualsiasi cosa è. E noi abbiamo avuto il coraggio anche di, di dire di no. E, ah, ehm, insomma, è abbastanza, a me tocca ancora questo, questo argomento, a, molto, molto, perché poi continuo, continuamente eh, si perdono persone in mare e questa cosa è veramente agghiacciante, oggi come oggi è agghiacciante, al di là... Mh, è una guerra passiva, cioè non so <laughs> come spiegare, è veramente e che le persone dicano no a, ad accogliere altre persone è eh, veramente inquietante e quindi io ringrazio anche Henry De Luca che mi ha permessa veramente di, di poter utilizzare la sua poesia di sola andata e, e, la voce che voi sentite eh, narrante è la voce di mio padre che <laughs> durante il lockdown ha, sotto mie <laughs> direttive ha registrato eh, proprio esattamente come recita Henry De Luca e lo ringrazio Gianfranco Giombini che è il mio papà. Eh, <laughs> buon ascolto e ai- aiutiamoci perché noi siamo l'altro e queste cose non devono mai più accadere, cioè è veramente orribile. E faccio scritto anche <laughs> ultimamente un altro pezzo su questo tema perché è veramente eh, non, non deve essere più, non deve essere più non, di, non, ci, non, ci, sono persone che sono dei, degli dei che decidono per altri, cioè bisogna accogliere perché tu sei, cioè non puoi dire, <laughs> dire, di no alla vita di un altro, <laughs> cioè, non è possibile questa cosa. Guarda, vedevo, vedevo, ieri una vignetta bellissima di due astronauti eh, sulla superficie della Luna che guardavano la Terra, no? E dicevano, vedi, eh, non si vedono barriere, non si vedono confini, si vede solo un popolo, un popolo di stronzi che ancora sulla Luna non c'è venuto. E quindi <laughs> quello è, cioè quello è, non contano i colori, non contano le barriere, <coughs> siamo tutti figli di questa terra e dovremmo essere liberi tutti di muoversi come, come possibile e nel miglior modo che si possa fare, senza dover rischiare la vita, senza dover rischiare l'arresto senza do- dover rischiare niente. Senza dover lasciare i cari, senza doversi ammalare, senza dover veramente, cioè come l'ultima cosa di propaganda, ultima, cioè prende la scabbia, fasse in quattro, buttasse dalla nave perché o, o nascondese dietro la, la, la, eh, fasse un viaggio sì, sotto, sotto la schiafa. Sfido l'umano più o meno umano che ci sia sulla faccia della terra a non essere indignato per questa realtà in compenso posso dire che abbiamo una ragazza che è una compagna qua del Branca che è appunto al- a bordo della SOS Mediterraneo. grande coraggio. E si è, si è andata ad imbarcare, l'ha fatto col cuore, sta ancora in mare. E ringraziamo lei per, per ringraziare Certo, tutti quelli che ci stanno, da, da Casarini in giù. E ti dirò pure il Papa che per quello che può servire comunque ogni tanto si esprime in merito a queste cose sarebbe bello che qualcuno lo, lo ascoltasse andiamoci a sentire inesorabile che dici? sono d'accordo ciao ragazzi ragazze grazie al Mediterraneo migratori di Africa e di Oriente affondano nel cavo delle onde il pacco dei semi portati da casa si sparge tra le alghe e i capelli. La terra ferma Italia è terra chiusa. Ti lasciamo annegare per negare, negare. orecchie che ora scivolano via. Il vento soffia caldo il mio domani. Sogno ancora luci accesi e volti nella via. E guardo fremito fra le mie mani. Se credessi in un domani è sicuramente un argomento che, che sentiamo, sentiamo molto. Eh, approfittiamo visto che c'è ancora qui con noi Java, la- ripeto, la prima ospite da- dal vivo qui in radio, eh, l'ultima puntata de- dell'anno in diretta dal Brancaleone. Eh, gli abbiamo chiesto anche di, di- di segnalarci qualche, qualche tune. Eh, la prossima che mettiamo appunto non è una sua, ma è una eh, una tune di Mo and the Wizards, grandissimo artista Mo francese, il, la tune si chiama Cimavento. Eh, Già, mm, perché hai scelto di, di, di, chiederci di passare questo pezzo o di passare tu stessa questo pezzo? Tanto basta che schiacci un tastino qui sulla console e te lo passi da sola, no? Una domanda difficilissima. Io adoro questa quest'artista e penso che questo sia un brano ad hoc per questo momento. Basta. E allora il tastino lo schiaccio io, dai che ciao. <laughs> visa de Bucalô, Cabo Verde, África, Um crebu cima bento, que te leva mate boscolina. Um crebu, toma, força, minha gente. Um crebu, junta, com aquela parte de mim que a força de destino. Oh, África, mãe, cabo sofrer mais, riqueza na boa mão. Toma força, minha gente. Crê, junta com aquela parte de mim que fica lá. Andiamo avanti così. Un'altra Chun, sempre di quelle chieste da, da Java. Poi la, la salutiamo, la liberiamo, forse, non è detto. Magari la troviamo ancora qui anche mercoledì prossimo, ma direttamente proprio, cioè qua proprio fisicamente chiusa qui al Brancaleone una settimana, tanto che c'è da fare? Già, ah, niente, io a eh. parte eh. la famiglia, niente. Appunto, a parte, a parte la famiglia, impegni personali, eh, cose, no, cose da fare. So, cioè, ti trovo dai. il tempo di venire qua a chiudersi. Eh, Poi se proprio non vuoi passare la settimana qui al Branca, eh, ti ricordiamo che domani sera siamo al... anzi, sono <laughs> al Sally Brown per il quinto quarto che dopo il resto non viene ad assaggiare il quinto quarto? Io e Maurizio, eh, certo. Eh, certo. è certo, io e Maurizio Messina che suoniamo tutto porche reggae. Ah, interessante, sì, potrei, potrei. E 100% vinile, tra l'altro, domani sera. Mm. Quindi è pure... Eh. E invece poi venerdì, sai dove, dove ci potremmo vedere venerdì? Dove, dove? Dì. No. Sia per Sally Brown. ma perché c'è Fire on Babylon? Ma perché c'è Fire on... Lur non fa così. Eh, eh, eh vabbè, sai, sono eh, so giorni stretti. Sono parenti, segui i parenti. Uno fa, uno fa, quello che vuole, cioè, nelle feste quello si fa. E quindi venerdì, volendo, sempre al Sally Brown, c'è la crew Fire on Babylon, eh, in più il live di Pio Silk con Patrizio Mascià e Gianluca Giura. Giura? Giuro. Eh, uno dei più forti tastieristi, mica Pizzi e Figli, eh, Pio Cirque, eh, eh, eh, eh Namo. <laughs> e quindi? E quindi se vediamo Sally Brown. <laughs> <laughs> Vabbè, che ne so, dai, l'ultima, a me, mi basterebbe anche solo il sole, eh. Dai, eh, eh ammazza. Sì. A me basta il sole. L'anno prossimo io e Java <laughs> facciamo coppia qui tutti i mercoledì. Altro che, che fai a Von Babylon. Licenzio tutti, sarà Taweli e Java. Port Royale tutti i mercoledì 21-23. Ciao. Bless up yourself. Canciale. un amore. È sempre un amore. Da quando la mattina te alzi e te in faccia Venecia c'è subito una cosa Cancia le chi doi te flescia E te flescia tutto il giorno Perché sai che lo tieni attorno Ma c'è vede, lo tu la sape C'è vede, ci sta accanto a ci pide Caete lo sole, ogni giorno ti illumina Caete lo sole, bene a noi cammina Caete lo sole, sempre non può Sule, quando Luigi me precia Sì, Sule, forte, cauto e immenso Ma quando Luigi alle origini mie penso buono Sule, forte, cauto e immenso Ma quando Luigi ci sono io penso e penso Che l'estate sempre ria Penso All'albero teoria Penso Puro una beggia stia Penso Che la vita avete voglia sempre di sentire già bella cosa che ti face vibrare ma c'è vede il tu la sape c'è vede ci sta cantando in cipite caete l'amore che anche alla vita ti face creare caete l'amore che dai la forza di tollerare caete l'amore che sempre un poco ti face pensare caete l'amore tante cose mi face capire pe imensul Aguantul sentul provo N-au sensul amore Forte cau pe imensul Aguantul sentul provo N-au sensul Ca, e te ne cosa forte come via de io N-au sensul Ca me sale tutto quanto un po' me N-au sensul Lingua ti ha rompato in questo momento Si ne muoia qua Quando la mattina te alzi E te in faccia alla finiscia toi te flecha E te flecha tutto lo giorno Perché sai che tieni attorno Ma c'è lu l'ugore tu la sape C'è pete si sta canta mo in ciclite C'è lu l'ugore tu la sape C'è pete si sta canta mo in ciclite A da, me basta l'usule, te spiega sufficiente Me basta lu non me illumina tutta la mia pasta l'usule Quando è forte che tu si sente Me pasta l'usule Penso che basta tutta Io penso gente. che non cede Non cede tanta gente che non ci crede Ci grigio E dicio La muta di Cristo solo per i sordi vive C'è face Non apprezza Dispezza Distrugge Ma la cosa molto importante è che li sfugge Calucane tira la pezza finché non la stazza E questa sarebbe ricchezza No Anche me basta l'usule me y pienso cuyo sur el fuerte Ringraziamo ancora Java per essere stata con noi 22-23, come direbbe Pietro che ci tiene a mantenere l'orario, lo salutiamo tra l'altro, prima o poi forse arriverà, eh, sta tornando da quel di Napoli per eh, varie questioni, prima o poi lo troveremo, intanto ricordiamo e facciamo gli auguri a tutte, e a tutti, tutti i massicci, tutte le massicce eh, sulle varie chat, bella a tutti gli amici di Reggae Mania, dei dischi per fiaschi, eh, a tutte le amiche e gli amici che ci seguono su Telegram, eh, restate sempre collegati con pirateredio.it. Lo so, già va. Vuoi fare un saluto che poi andiamo a sentirci Gimme the Lighta dei Trees? E niente, raga, che ve devo dire, ragazze, ragazzi, donne, uomini, bambini, perché no? Che siamo adesso non lavora più nessuno, <laughs> ma, ma infatti ascoltiamo tutta la notte la radio. No, vabbè, a parte gli scherzi, io vi saluto, vi ringrazio eh, di questa ospitata e chissà davvero se un giorno torno qui e faccio un po' di caciano. No, forse, forse Giava non ha capito che già è partita la nuova trasmissione l'anno prossimo eh, ci ho ripensato ne- nella pausa musicale. Non licenzio nessuno, Bravo. troviamo un altro giorno. Bravo. Famo coppia io e Java direttamente. Anche perché famo... mercoledì c'ho le prove col gruppo, anzi Java and the Combination, ragazzi. Eh, soprattutto... Mettetevi una mano sul cuore e una nel portafoglio e fateci suonare. <laughs> no, soprattutto quello, se vi è piaciuta Java, la musica... <laughs> Boh, è importante. Lascia... Certo, beh, giustamente quella è sicuramente importante, però... Anche per eh, dare onore alla musica, eh, alla musica original, quindi ragazzi e ragazze, io vi abbraccio e vi auguro un buon 2023. Bucio de culo. Aiutaci te. <laughs> Ecco. Posto, è già partita la trasmissione per l'anno prossimo. Avremo una, un giorno al mese, io e Già, in cui praticamente diremo queste cose. Facciamo facciamo questa coppia comica che secondo me funziona molto. Detto questo, <laughs> la ringraziamo, ringraziamo grazie anche voi, grazie, tutti, quelli che stanno, tutti quelli che stanno all'ascolto. La trasmissione ancora non è finita qua, c'è, c'è DJ c'è DJ Smash qua che, che, mi freme dalla voglia di, di suonare. Ma dici qualcosa? Sto dormendo. Non si sente? Meno male che non si è sentito. <laughs> appunto ha detto sto dormendo <laughs> sto dormendo sto dormendo ragazzi qua si parla e si ascolta buona musica e allora andiamo a sentirci eh, un altro dei nuovi singoli eh, direttamente da Red Golden Green questa è Gimme the Light eh, dei Trees eh, poi ci andiamo a sentire anche un altro, un altro singolo che sarà quello di eh, dreghe, nessuno merita questo. E poi già che ci siamo, anche se nessuno se lo merita, ci sentiamo 20 minuti della selezione di DJ Smash. Andiamo avanti così, questo è Port Royal, Fire on Babylon, 21-23 tutti i mercoledì. Chunaguan! Then you feel the breeze, Then you feel the breeze. this every day from the morning to the night. The best collie, cause she make me feel alright. The best since in me, I sometimes me call Maria. My quality we still use for real. Enjoy myself and I need no help. Cause the way this, the mean to give me Jaja will. She could be from another earth. And we Rasta, we never stop to plant the herb. So, Mr. Officer, tell me why you still both of me. Everywhere I go, you will follow me. Why you fly around me all like a bee? You want only me, well then push them cocaine. You represent the politician, but I'm on free. Show me what you see, it's just a tree. Now you care about it, you, you talk about the key. Now you sure, now you give me the lighter, give me the lighter, cause me wanna wanna split. Give me the lighter, give me the lighter, need to light a my chalice. Give me the lighter, give me the lighter, run away from the police. Give me the lighter, legalize the Hollywood. Give me the lighter, give me the lighter, cause me wanna wanna split. Give me the lighter, give me the lighter, need to light a my chalice. Give me the lighter, give me the lighter, run away from the police. Give me the lighter, legalize the Hollywood king of the nation. Is a Rasta sacrament, is a revelation. Help past receive a right meditation, redemption. than we with not feel this positive vibration. Ganja is a medical plant. You can use every time for a better chance. Make everything you do more and more beyond. Keep your state of mind for the militant. You can't forget what is important of the plant. Grow on the grave of King Solomon. From the underground to the gates of Hebron. And if you wanna, you can find the nearest Jalanson to you. Mr. Cop, why you don't do another job? You still stand in the way of the youth around the globe. Then you steal our future, why you steal our blood? Why you still defend the sister that kill him, keep and Bob? Where you coming from? to you seem like a nervous blob. You know, respect me one a bonus please. Give me the lighter, give me the lighter, need to light a mitralis. Give me the lighter, give me the lighter, run away from the police. Give me the lighter, legalize the cali weed. Give me the lighter, give me the lighter, cause me one a bonus please. Give me the lighter, give me the lighter, need to light a mitralis. Give me the lighter, give me the lighter, run away from the police. Give me the lighter, legalize the cali Smoke the weed, we love the weed, we know throw away the stick and sit with bone The Rasta sacramented, the eyes are big. Can you feel the breeze under the ganja trees? Me not she leave without the smell of the cannabis. We love the weed, we smoke the weed, we know throw away the stick and sit. We boom the rasta sacramented teeth, the eyes are bleak. Can you feel the breeze on the ganja trees? Me not she leave without the smell of the cannabis. allora ci siamo, questa era Game the Light dei Trees. Andiamo a sentire anche l'altra tune che ci ha mandato Federico eh, Virtus Bless Up Yourself dovunque stai Red Golden Green bellissima etichetta che ha prodotto anche appunto l'ultimo singolo di Java, Buoni o Cattivi, e ancora la ringraziamo Java in attesa di trovarla l'anno prossimo in un appuntamento fisso mensile insieme a me in cui facciamo tipo Casa Vianello. Eh, questo prossimo pezzo è Nessuno merita questo, Draghi, Red Golden Green. Yeah. Ooh, oh, oh. Diggy oh. dan dan, diggy dan dan, diggy dan dan. Sono sicuro che non riuscirei ad affrontare il mare con un gommone. Non sto dicendo comodo, ma stretto ad altre cene. servisse a farmi capire il dolore. Nemmeno se servisse a farmi capire il dolore. Nessuno merita questo. Nessuno merita questo. No, no. spinge. Quando non c'è soluzione e la vita ti va contro, ti rispinge. Quando l'uomo non è più uomo e quando muore l'etica e la coscienza, nasce un muro di ah. <laughs> Nasce un muro di indifferenza. Nessuno merita questo. Nessuno merita questo, no no Nessuno merita questo Nessuno merita questo Nessuno merita questo No no Nessuno merita questo Nessuno merita E sono qui davanti a te solo la fortuna ci divide. Ma siamo la stessa polvere che fa girare il mondo. Siamo lo stesso profilo, ma con un diverso sfondo. Nulla di più, nulla di meno, tutto coincide. Oh no no. Nessuno merita questo Nessuno merita Nessuno merita questo No, no Nessuno merita questo Nessuno merita questo Nessuno merita questo Nessuno merita questo Nessuno merita questo. Nessuno merita no. Nessuno merita. ringraziamo ancora Red Golden Green per averci passato queste due tracce di Trees e Draghe. E ringraziamo Federico con un da uno special dedication per Fire Upon Babylon. Listen up! Port Royal è ancora qui. Sierra Maestra, Hotel Lotto Willy, Osh, Smash, Ilario, Step Up, and play the rhythm. Come! Fire, fire, fire, fire, fire, fire. Smash, Ilario, Step Up, and play the rhythm. Come! Fire! Fire, fire, fire, fire, fire from Babylon, please. Fire, fire, fire, fire, fire, fire. Aye. Music catch a fire, fire from Babylon make me inspire. So music make the fire blaze. Music catch a fire, fire from Babylon brings you higher. Give me the fire blaze are my sunshine. Fire from Babylon, I'm yours. Food for my heart and soul. The only sound I need some more. Massive, can you feel the love I come? Fire from Babylon, I play massive. Can you feel the love? Aye. Massive, can you feel the love I come? Fire from Babylon, I play massive. Can you feel the love? Mmm. Powerful to find, big sound, number surprise into the overdrive. I saw the people get mad and I go multiply. Real sound I find, Mr. Straight finna build for lines. No fun them a blind your mind, full fire pump Babylon I unify. You know this sound can bring you higher. Fire pump Babylon I play. Your is on fire. Switch up on a bass, put up your lighter. Big sound I play tonight. You are my sunshine. Fire pump Babylon, I'm yours for my heart and soul. The only sound I need some more. Hey, massive, can you feel the love? I come fire from Babylon, I play massive. Can you feel the love? Hey, massive, can you feel the love? I come fire from Babylon, I play massive. Can you feel the love? Just only big shoes them play. Too much bad music nowadays. a you all in a Them not go chin, I show them time Play music, make me a better man, eh now I see the light And I call them vibes Fire bomb Babylon for life Fire pon Babylon a and a When me was a you all in a Them not go chin, I show them tan Play music, make me a better man, eh now I see the light And I call them eh. vibes Fire bomb Babylon for life You are my sunshine high up on Babylon, I'm yours. Food for my heart and soul. The only sound I need some more. Aye. Eh? Massive, can you feel the love? I come fire from Babylon, I play. Massive, can you feel the love? Aye. Eh? Massive, can you feel the love? I come fire from Babylon, I play. Massive, can you feel the love? fire. fire, fire from Babylon make me inspire. Some music make the fire blaze. Music touch a fire, fire from Babylon brings you higher. Give me the fire blaze. You are my sunshine, fire from Babylon, I'm yours. food for my heart and soul. The only sound I need some more. Hey, massive, can you feel the love? I come fire bomb Babylon, I play massive. Can you feel the love? Hey, massive, can you feel the love? I come fire bomb Babylon, I play massive. Can you feel the love? Siamo ancora Red Golden Green, il nostro caro vecchio Virtus per questo duplate che è in ogni tanto, ogni tanto però ringraziamo anche giustamente Emiliano Ufer eh, che eh l'ha, beh, fatto ovvio, Java, ovvio. l'ha fatto Java prima però se no è vero è vero è vero ringraziamo anche Buffer che ci passa tutte le tracce che ascoltate prodotte da Red Gold and Green quasi esclusività delle volte siamo i primi a, passarve, a passarle a farle sentire in radio e adesso però proseguiamo Port Royal è anche questa. Michael Rose, One More Weed. Spero l'abbiate accesa, ragazzi, eh. We love the Ancients. We love the Ancients. Come, Mr. Kaleman, come make we smoke the herb. Sakali man, come make we burn up the earth. Jump people, so we want, we want, we want, we want more weed. We want, we want, we want, we all up the breed. Some drink it in a tea, some wear it as clothes, some roll it and there is love. So music has some medical properties. We want, we want, we want, we want more weed. We want, we want, we want, we will up the breed. We want. soul of the breed. Doctors prescribe it, herb man a grow it, seed them a hustle it, them can't really stop it. Policemen a smoke it, lawyers them love it. East, west, north and south, I'm gonna tell you all about it want, we want, we want, we want more weed. We want, we want, we want, we uplift the breed. We want, we want, we want, we want more weed. We want, we want, we want, we uplift the breed. Them have security, I got it. No. make me tell it. And I'ma tell you, live it. Now, tell me, tell me, tell me, really love it. We want, we want, we want, we want the weed. Andiamo avanti con Port Royal, siamo sempre qui, Otello e DJ Smash. Osh è appena rientrato, anzi è atterrato da, da Napoli a Roma. Atterrato non lo so come abbia fatto. Eh. E comunque c'è anche Nur eh, qua in studio, eh, che non parla, non, non vuole palesarsi, ma comunque ci sta. Adesso andiamo avanti. King and Queen, Alison Hines, featuring Richie Spice. Listen up! questa tune questa Love Tune abbiamo appena ascoltato adesso invece andiamo avanti e ascoltiamo un brano dei 99 posse featuring Mamma Marias Combat Reggae Ready? Combat Reggae I see the light Combat Reggae Combat Reggae I see the light Combat Reggae noi siamo guaglione che non se ne fanno capace Siamo vecchie che non trovano pace Chi c'è poco manna non ci piace partiamo da casa siamo sicuri che un mondo così ci dispiace La sua musica non ci si addice ti radice lontana da qua A te non serve parla Combat uzaklarla pasta Non verità, tu non Non mi metto in culo, io fin perché lotta Tutta vita è bon di siamo ancora in piedi non si spiega qua in Italia We don't fall in a system, we don't like infama We like go die, yes we are niente boccagna fino a che non cagniamo tempo niente boccagna di riga niente boccagna niente boccagna fino a che non cagniamo tempo ma quando tempo è che non mi posso mai fermare niente boccagna fino a che non cagniamo tempo ma quando tempo è che sempre tutto cosa cagna nessuno da mettere la coppa sta niente a dimostrare il levare delle mani botti un passo da fa con sta tutto in dall'anima sta tutto in sta tutto in musica sta tutto cosa cagna never forget your rights. Come back. fight. Will I go die? Yes, me I go fight. Will I go die? Yes, me I go fight. Will I go die? Yes, me I go fight. Backtrack. E andiamo avanti adesso, ascoltiamo Protogé con Hills qui su Port Royal. Sono le 22.51 come direbbe il buon vecchio Osh. Listen up. Like either no sign of me. Steam up three time a day, find my way. when I've been up in the hills in you I get my privacy like finally No bad vibes side of me in my domain When I've been up in the hills in you Like either way, no sign of me Steam herb three time a day, find my way When I've been up in the hills in you I get my privacy, I mind my business They talking, I ain't listening Hey, fresh air in the morning Six miles to the day, this bike gravity Everybody does smile when them witness. Hail up the artist, go and hold a fitness. I'm a stayin on my business always. but I live life simple nowadays. nowadays. people find a way to try your patience, I evade them zoning. Deeper in this moment, look at this surrounding. All that's given, all the earth she loves her children. Fresh fruit from the garden, eh? Her grow up on the mountainside. Can I tell her when I'm up this high? Ah. Touch the sky. When I be up in the hills and up in the east like either way, no sign of me. Steam up three times a day, find my way. Wanna be up in the hills, in the I get my privacy, like finally. No bad vibes side of me, in my domain. Wanna be up in the hills, in the Like either way, no sign of me. Steam up three times a day, find my way. Wanna be up in the hills, in the I get my privacy, I mind my business. They talking, I ain't listening. If you don't see me in a while, smile, don't be surprised. Tell them. Cause when me wake in the morning, I can not be with the nice. Yeah, yeah. Better you come link me, cause we don't sit in a traffic. Jelly water from the tree, all now in a reach in a plastic. It drastic smoke from the car, them a kill me. <sighs> Too much apartment building. Oh, Every day ten more kill, then that's no life for the children. Fresh water flow from stream. Wait, my skin look clean. up self-esteem Wanna be up in the hills in a Ciao a tutti amici, sono Bulla di Africa Unite e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Port Royal e Fire Upon Babylon. Restate sintonizzati, seguite programmi come questo, supportate la reggae music. Yes, I! Buona senso! Wicked! Like either no sign of me. Steam herb three time a day. Find my way. Man, I've been up in the hills, you know. I get my privacy, I mind my business. They talking, I ain't listening. E vogliamo chiudere questa puntata ricordandovi che è uscito sulla pagina di Instagram del Summer Jam Festival il video di Virtus in un contest sulla traccia Red Golden Green di KH Pyramids e Damian Marley che adesso andremo ad ascoltare quindi andate tutti sulla pagina Instagram del Summer Jam Festival e cliccate like sul video di Virtus così da poter dare la possibilità di vincere l'incontro con Kabaka e Damian Marley. Listen up, Red, Gold and Green. bloodstream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Every corner, every lane, every scheme. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Yes, no you know. This are the energy the people them been lacking reggae beat. This are not trapping all who feel like them are tapping, really sleeping and them napping while me flying round the world. Think man a genie like Aladdin and for water down the message just be streaming. I'm not having people in a foreign say them not get no good music, so me go on in at the booth and then record like man a cupid hit the target when me shoot it. It no hard to execute this lyrics God me don't tell it for watch me prove it. Red, gold and green, red, gold and green. Wave the banner from you know your soul clean. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Roots reggae music up in your bloodstream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Every corner, every lane, every scheme. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Yes, enough, you know where we mean. Hear me now. colors run the four corners of the earth, the five oceans, seven seas, seven wonders of the world. of seven seals, and sound the trumpets of your word of 1892, the seven month, the 23rd. Unto us a son was given, unto us a child was birthed. The King of Kings, the Lord of Lords, I listen, Lassie, I the first. Some of them are weird the colors, and them now do them research. Ovviamente oltre a Virtus ci sono tanti artisti presenti sulla pagina del Summer Jam Festival. Potete selezionare il vostro preferito e votarlo. Noi abbiamo il nostro preferito. Forse si presenterà una new entry tra quei video, eh. Lo so, vediamo, vediamo. Avete capito di chi si tratta? green, green. Yes, enough you know what me mean. Lock off Babylon, them heartbeat. When the Rasta start speak, enough of them a blaspheme and I make a dark scene. Until we walk in with the red, gold, and green. And every man turning a king, every woman turn queen. The red of it, the shedding up, the blood will set we free. The gold stand for justice and equality. The green is for abundance and fertility. And the lion stand for sovereignty. Red, gold, and green, red, gold, and green. Wave the banner from you know your soul clean. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Roots reggae music up in your bloodstream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Every corner, every lane, every scheme. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Yes or nothing, know what we mean. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Wave the banner from you know your soul clean. Red, gold, and green. Red, Reggae music up in your bloodstream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Every corner, every lane, every scheme. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Yes, so nothing know where we mean. Allora, ci siamo, siamo all'ultima tune per quest'anno. Questa era Port Royal Firebomb Babylon in session questa sera. DJ Smash, Tavoli, grazie ancora a Giava. Nel frattempo, bella che è tornata a casa, speriamo sia anche arrivata sana e salva. È giusto. Grazie Smash per il pezzo che hai selezionato, mi sembra perfetto per concludere l'anno. Buonanotte a tutte e a tutti, grazie Nur, grazie Branca. Ci vediamo, anzi ci sentiamo l'anno prossimo, questa era l'ultima puntata del 2022 di Port Royal. Ci vediamo venerdì a Sally Brown insieme a Pio Silk. Buonanotte a tutti e a tutti. Dai e tutti! Godzilla from Earth beats movement style alongside Tawali. Fire upon Babylon. Sunflowers blossom in searching for a new life. Tawali gives me the beat while me music shapes itself to go its flow. Fire from Babylon, my lullaby. A teller gives me a league goodbye. Here and now, there's a pure light within your own. And you can stop us now, you can bring us down. All your poison arrow, don't hurt our road. Tower leave the master of this night and fire burn by Seventy. Buonanotte!